Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, evo, Hristos dolazi u noći u kojoj svet u svome metežu iz svih krajeva Galileje dolazi da se popiše u noći kojoj nema mesta u gostionicama, u domovima, u noći u kojoj trgovci brinu svoju brigu da što bolje iskoriste tu situaciju. Zanatlije spremne za svaku potrebu, a pastiri smireni sa svojim stadom u noći zvezdanoj doživljavaju neočekivanu radost, neočekivanu vest, tiho, smireno. Anđeo im objavljuje da se rodio spasitelj sveta. I njihov strah, njihov strah preobraća u radost. I upravo smireni gospod koji u tišini u jednoj hladnoj i neudobnoj pećini u jaslama dolazi sa visina nebeskih iznad svih vasiona dolazi u malu pećinicu koja je postala šira od nebesa i od sve vasione. Nije mnogo ljudi došlo da ga sretne, upravo samo smireni pastiri koji su čuvali svoje stado. I tako i danas u ovome svetu, smireni gospod pohodi srca ljudska i stalno se on rađa u našim srcima, a Božić jeste upravo praznik toga susreta i podsjećanje da i mi naša srca očistimo i pripremimo da od njih načinimo vitlejemsku pećinu, da ih očistimo od gordosti, od buke raznih emocija, strasti, da ih ulepšamo ljubavlju, smirenjem, istinom i poštenjem, da Gospod može da se rodi i u nama, jer On je kako nam Bogoslovstvo je sveti apostol Pavle danas u ovoj veličanstvenoj odi o vaploćenju. Dođe on koji je obličje slave očeve, on jedinorodni postade telo, postade jedan od nas i od tada se sjedinjuje sa svakim od nas da bi mi sami postali po blagodati kao On, da bi postali bogovi besmrtni, neprolazni. Malo dete došlo da bi mi postali kao deca, da bi postali naslednici Carstva Božjega. I tako da u ovom prazniku dočekujemo Hristov rođendan, da ga proslavimo dostojno ne u pijanstvu i prejedanju, već u radosti istine, već u smirenju i tišini srca, e da bi se ta istinska radost rodila u nama, jer On je izvor svake radosti, svakog života i svega onoga najboljeg i najlepšeg što čovek može doživeti. On je istinsko bogatstvo, On je istinski mir, On je sve ono što čovek treba u ovome svetu i on je naša večnost, naš život. On je došao tiho i neprimetno i samo onaj koji zatvori uši svoje od larme ovoga sveta, može ga zaista i sresti u svome srcu kako se rađa, kako donosi radost veliku. Neka bi nama ovaj praznik i ovi badnjaci bili spomen na Hristov dolazak, da i mi osvetimo tu radost, da ga slavimo u srcima svojim i da u večnosti budemo s njim, sa sinom jedinorodnim, obličjem Božje slave, kome neka je slava, čast i poklonjenje sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova.